hemen ezagutzen da, kostaldeuntan, eh, kafe filo famatu bat izan zen, uh, bai jurnal, bat angelun, bat dira filosofi irakasleak, eh, horren uh, muntatzen ari direnak, eta da talde lan bat erranginezake, bakoitzak eh, bere gogoeta bat agertzen du gehienetan, ideia edo testu baten inguruan, eta hortan beti gaurkotasun zerbait ere agertzen da, eta filosofo pentsalari famatu zaharren horiek ere gaurkotasuna badute, eta eman ezagun egon hainitzen neoplatonismoa ipatzen da, Platon, eta filosofiaren aitatsi bat aspaldikoa. Eh? Eta orduan eh, hola, gogo eta bat da, uste dut, aberasten duena eh, norberaren jajera munduko gertakarien aintzinean, zenta guretako importantea da ere, funtsian eh, aipatu dugun Simon Weilen kasu orta bezala, gogoetak ez direla gauzta hutsak, bainan herritateari eta ekintzari, gertakariari pusatzen eta laguntzen dutela.